kuko ngo hari ibyo batamenyeshejwe kare kugira ngo bisigurire abazobatora hagati aho ariko umugwiseni umenyesha ko warungitse intumwa yo gusigurira abanyagihugu ingene bizogenda umukuru wishyirahamwe urikome rigejwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta leta asaba abashikiranganje gufatira akarorero ku bashikiranganje babiri ubutungane n'intwaro yo hagati mu gihugu mu bijanye no kugwanya igiturire maze igiturire gituze burundu mu gihugu Gabriel Rufyiri muraja kumwumva murano makuru ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ruyigi quartier Sanzu baridogera ishirahamwe Regidezo ko ritabegereza umuyaga nkuba muri bo harababa ahegereye ahashinze ibiti by'amatara ariko akaba tansinga barashiramwo haraheze imyaka Palestine tubafitiye bucana yandi tuyagira ibijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ido n'ido ni mu kanya François Kimana ari mbwa bw'ibyuma sangwa ikaze isanganiro sitasiyo kuba ikaze muri makuru duhera mu gisata cy'umutekano ubwato bwari buvuye mu gihugu cya tanzania bwa rimwe abantu batatu n'itona amajana atatu z'umunyu budikuye mu ya Kigoma buja mu ntara ya Rumonge bwagonze ibuye ryari mu kiyaga mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane nk'igihe cy'isaha 10 zo mu ubwo bwato bwaciye busambuka ibyarimwo byibika mu mazi kiretse toni zitatu zashoboye gukurwayo nk'uko byemezwa n'umuhanuzi wa mustanteri wa commune Nyandarake ajejwe iby'imico n'imibano abasirikare bo mu ikambi ya Nyandarake bakaba bashoboye kandi kurokora ubuzima bw'abo bantu batatu batatu bari muri ubwo bwato ubu bakaba bari ah, ku kirindiro cy'igisirikare cyo mu mazi inyanzarake mu kurindira ko abajeje intwaro baronka ingene basubiza inyuma abo bantu b'abatanzaniya mu bijyanye n'ubutungane umuforomo w'imyaka mirongo ine n'itandatu akorera ku bitaro bikuru by'amabayi yaraye afashwe kuri uyu wa gatatu n'abarongoye amakatiye bo mu gisagara cya bujumbura hamwe no bujumbura bavuga ko batamenyeshejwe kare ko abazobatora bazokwandika amazina y'abantu batatu ku munsi w'itora bamwe mu baganira na hadisanganiro bagasaba umugwi umugwi ujeje gutegura amatora seni kongereza ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo bigishe neza abanyagihugu mu bijyanye n'uko bazotora tubakurikira twebwe twabyakiriye ko ibyo twigishije bidahuye n'ingingo seni yafashe kubera tugiye mu benegihugu kubigisha twababwiye ko umuntu ashobora gutora uwo bashaka ko abarongora neza umuntu umwe mugabo twaciye twumva ko sena yabihinduye ko uzotora umuntu umwe bizoca riba imfagusa twabyumvise umwanya watujanye tudashobora gusubira mu bene gihugu ngo tubasigurire ingene bazotora abo bantu batatu twosaba ko boduha undi mwanya wo kwiyamamaza tukababwira ingene bashobora gutora kubera n'abene gihugu bazoza gutora ntibazi n'ingene bazoza gutora benshi bazotora ivy'imfagusa twosaba ko seni yotwongera umwanya wo kubigisha bakubwira ntibata umwanya wawe twebwe ntibitworohereza kuko kuva dutangura kampanye nta muntu yatwigisha ati murababwira ko bazotora umwe cyangwa bazotora batatu wowe uriko urasaba ko bazogutora ubabwira ko bandika izina ry'iwawe zo kuvuga ko bazokwandika abandi batatu ntabyo twababwiye none murabona iyi komunike tuyibonye dusigaje iminsi ibiri ahubwo yaduheze kampanye muri iyo minsi ibiri ntizigishobora guca aho twaciye kugira ngo duhindure umugwi ujeje gutegura amatora seni twawusaba yuko uwo tworohereza ibyo twigisha akaba aribyo bizoba badufashije cyane twe twabyakiriye n'umubabaro mwinshi kubera ntacyo bigeze badusigurira kandi baregeze no kutugirisha inama ntacyo bigeze badusigurira batubwire yuko abantu bategezwa gutora abantu batatu ibyo by'abantu batatu barabitubwiye ariko rero baca batubwira ati umuntu wese arafite uburenganzira bwo kujya gutora umuntu azi izina rimwe ariko ubu mu nyuma tugiye twumva umuntu azotora izina rimwe rizoca riba nire cyangwa amazina abiri nire umuguse ntitusaba yuko baduha ikindi kiringo kugira ngo tujye kwigisha bene igihugu ukuntu bazotora ayo mazina atatu kuri ayo makenga umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ashikiriza ko yari yarungitse intumwa yo kubasigurira ingene bigenda mu nama batunganije n'abegwa n'ayo matora mu kiganiro y'abamenyesha makuru kubijanye naho igikorwa cyo kwitegura amatora kigeze kuri uyu wa kane Pierre Claver Cadisse yanamenyesheje ko kandi abatazi kwandika bazitorera umwizigirwa wabo ashobora kubafasha kwandika muri ayo matora atekanijwe n'ikizo rya mirongo ibiri na kane za kuno kwezi turimwo tumukurikire mu gutora rero bakamenya yuko gutora wese azokwandika amazina atatu amazina atatu atarenga avuye mu rutonde rw'abitoje kuri uwo mutumba canke quartier abamwo aha dusaba kugira ngo ntihagire abazo kwihena ngo barenze amazina atatu canke bandika bari munsi kuko murumba no gutora abagize inama y'umutumba canke kare hanyuma ikindi nuko babamenyesha ko ukeneye umufasha mu kwandika kubera yuko mu gutora bazokwandika hariho rero abashikeneye ababafasha mu kwandika abo rero bararekuriwe kwitorera bo nyene umuntu yizigiye kugira ngo agende kubandikira ibi rero seni yabifashe gutyo kubera yuko mu biganiro twagiranye n'abenegihugu bavuze bati mu gutora hari aho hamwe hamwe aba bantu bavuga bati reka tubandikire muga abo bantu ugasanga ntibabandikiye abantu bababwiye ni ukuvuga rero ubu twabonye ko byaba byiza kugira ngo umwe wese koko atore uwo ashaka kandi bamwandikire uwo ashaka yuko yokwijanira uyu muntu amufasha kwanika ikindi cya gatatu eh, uyu mu eh, umugwisesi muri iyo nama bashikiriza ni abereka ishusho y'ikarata bazotorera bagaca yibone nk'iri imeze bakabona yo aho bazokwandika kugira ngo ntihagire uzojuragirika tukiri mu gisata cha politike nyene mu gejejwe gutohoza ukuri kuri kahise k'intwaro z'ubukoroni muri Republika Iharanira intwaro rusange ya Kongo mu Rwanda no mu Burundi mu byo uzobujejwe inyuma yo gushira habona icegeranyo ca mbere c'abahinga uh, bawo gitekanije gitekanije mu kwezi kw'icumi hazoba harimo gutororokanya no kwandika ibyo uzobumaze gushikako uwo mugwi ukazobandanya ukora wisunze icegeranyo ca mbere kizoba cashizwe ahabona bibaye ngombwa ugasaba no kunganirwa n'abandi bahinga nk'uko itegeko riugenga libisigura ibindi kuri uyo mugwi tubibaza mugenzi wacu et Richard shah Nkuko itegeko rigenga uwo mugwi bivuga uwo mugwi ujejwe gutohoza kuri kahise k'intwaro z'ubukoroni muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu Burundi no mu Rwanda uzobandanya ukorera kucegeranyo ca mbere c'abahinga bawo gitegekanijwe muri gitugutu kuri mbere kugira ngo ibikorwa by'uwo mugwi bigende neza abahinga b'uwo mugwi bashobora kwikora ku bigo rurangiranwa muri kahise nka Musée Royal de l'Afrique Centrale hamwe n'ububiko bw'ibyaranze ibihugu Archive de l'État mu rurimi rw'igifaransa Bufaransa uwo mugwi kandi ubishobojwe n'uburyo ufise bwashizweho n'ibiro byawo ushobora gufata ingingo zose zotuma amatohoza yawo agenda neza kandi nk'uko wabyifuza inyuma y'icegeranyo ca mbere c'abahinga b'uwo mugwi uwo mugwi nyene urashobora gutunganya gushasha igitigiri c'abawugize nk'uko vyumva imiryango canke uturere turasabwa guhitamo umuntu umwe vyifuza kugira ngo aje mu bunganira uwo mugwi ku bibazo bimwe bimwe biberekeye mu gihe uwo mugwi udasanzwe wogira ibibazo ibibazo mu bikorwa byawo ingingo ingingo zose ziwufasha gukora naho zitoba ziri mu itegeko riwugenga ariko utarengeye amategeko ko y'urwego rw'abaserukira abandi muri uwo mugwi isanganiro inama isumba Isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'irwa amakuru tuhateguriye arabandanya mu bijyanye n'intwari ibereye umukuru w'ishyirahamwe rikome rigejwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta arashima ibikorwa by'abashikiranganji uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubutungane mu ntumbero yo kurwanya igiturire aha akavuga ko ibyo ibyo biyemeje bariko barabishira mu ngiro Gabriel Rufyira akifuza ko ibyo bikorwa byorama igiturire kigatuzwa burundu mu Burundi agahama guhamagarira abandi bashikiranganji gufatira akarorero kuri abo babiri tumukurikire ubwa mbere nagomba mbanze mfata akanya izina ry'ishyirahamwe urikome nshimire cyane abashikiranganje babiri umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane ku ngingo ubwa mbere bavuze n'amajambo yabo kugira ngo uyu uyarenganywe cyangwa uyarenganywe twifuza yuko byoba byose kandi bikagwa mu butungane ntihagire umuntu arenganywa mugabo kandi n'abantu b'abasuma n'abantu b'ababandi ntibaze kwinyegeza inyuma ya leta y'ububasha igihugu cyabahaye kugira ngo baze kurya iby'aboro baze kusahura iby'abakene ikigira kabiri twagomba gushikiriza ni uko mu bintu bijyanye n'amategeko muri rusange bogerageza umuntu wese ku giti icyo afise cyose ububasha bwose afise ntihagire umuntu n'umwe aba hejuru y'amategeko tukifuza yuko mu mezi atatu mu mezi atandatu mu mwaka mu myaka itanu twubona biguma bigenda imbere bigenda imbere natwe turi ngaha kugira ngo dushyigikire kandi dufashe duterere ikintu cyose cyoshobora gutuma igihugu cyacu n'umunyagihugu wese ari ngaha mu gihugu yumva yuko mu by'ukuri agiye kurondera ikintu muri leta yumva ko yakiriwe atarenganijwe kandi nta asabwe rero turizeye neza yuko mu myaka iri imbere mu minsi iri imbere tuzobona neza ko mu by'ukuri abandi bashikiranganje mbere n'abandi basanzwe bajejwe iby'igihugu bose bakurikije ingendo z'abashikiranganje babiri batanguye gukora gukora ibyo twebwe tumaze imyaka hafi mirongo ibiri turi ko turaharanira Gabriel Rufdiri eh, arongoye ishyirahamwe orikome mu bijyanye n'imibano impunzi z'abarundi ziri mu ikambi impunzi mahama mu gihugu cy'u Rwanda zaratanguye kwiyandikisha kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo batahe mu gihugu cy'amavukiro eh, ku gushaka kwabo byemezwa n'urongoye izo mpunzi Jean Bosco uko ishaka tumukurikire leta yatwakiriye leta y'u Burundi igihugu twaje tuvamo natwe bagiye hamwe barategura ni nabo batanze uburenganzira bw'uko nk'ushaka gutaha abyiyumviriye yaganiriye n'umuryango wiwe ashobora kujya kwiyandikisha ubu rero igikorwa cyaratanguye kuva ejo kugira ngo nk'uko babivuze ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi bashobore gutahana ababyifuza nta kintu kirekire bisabwa kuko abakozi ba sehe niyo bari kuri uyu wa gatatu leta y'u Burundi yamenyesheje ko iriko yitegurira kwakira izo mpunzi z'abarundi ziva mu gihugu cy'u Rwanda zotangura gushika itariki 27 z'ukwezi kwezi bijyanye n'uburimyi ubworozi kigo kijejwe guteza imbere igisata cikawa cemera ko kigiye kunagura icyo gitegwa byashyikirijwe n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo odeka kuri uyu wa kane ku mutumba gaharo wa komine bukeye intara ya murambya hari mu bikorwa byo gukata no gusasira ikawa Emmanuel niyunge ko agatera akamo abarimyi b'ikawa gukurikiza impanuro z'abafundi b'indimo mu bijyanye no kuvanga n'ibindi bitegwa mu bipimo by'ikawa tumukurikire muri kahise ka vuba ko abenegihugu bari badehukiwe tugasanga ikawa ariko bayiteramo ibindi bitegwa ku buryo bunyuranye ndetse bigatuma haba n'inkurikizi mbi ku kanovera k'ikawa rero twasabye abenegihugu yuko bogerageza kwegera abafundi b'indimo bakabereka ubuhinga bugezweho no munsi bwo kunywanisha ibindi bitegwa hamwe n'ikawa umuntu mbere kugira ngo dushoboye kugwiza umwimbu ku mpande zose rero intambamye ntizobura mugabe igihe bikozwe neza nta ntambamyi ziheza zizemwo ari cyo tuma dusaba ko bokurikiza impanuro lesi bakoronka ku munsi ku munsi kugira dushobore kugwiza umwimbu ku mpande zose uru rugendo twarwize muri ya ntumbero yo gukurikirana nyine ibijyanye n'ikata n'isasiro ko birarangurwa mu gihugu cyose ko murazi ko ikorwa nk'ibice cyuguruwe mu ntara ya ngozi mu minsi ya komushikiranganje ndetse no mu ntara zose bikaba byaratunganyijwe ndetse na mu ntara muramvya twagende bikaba byarakozwe rero kugira ngo bwa mbere dutere intege abajeje intwaro ndetse n'abajeje igisata cumi n'ubworozi mu ntara ya Muranza kugira ngo babone ko kuva aho leta igarukaniye ikirenge mu gisata c'ikawa urwego rw'ubuhinga odeka rusanzwe ruhamagarirwa kubana nabo bose ko barakora ivyo bikorwa vyiza mu ntumbero yo kugira ngo tugwize umwimbu atanumwe asigaye pequeno turangirize amakuru yacu ku bijyanye na bucana yandi y'ubutungane ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu makuba Burundi bwaciyemwo muri kahise birakora ku bantu babuze babo Alexis nibigira umuhinga mu bijyanye n'inyifato hamwe n'imibano asigura ko biva ku buryo abantu babura babo ntibashobore kubafuba iteka bagasubira kubabona mu buryo butabereye uwo muhinga yerekana ko ibyo bikora ahanini ku baba bakoze ubwo bwicanyi bwicanyi n'imigwi yabukorewe ucana yandi y'ubutungane bw'inyuma y'intambara na mugenzi wacu Eline Bere nibigira buraca ugacana yandi mu butungane ubwo muhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibano ukuzura abahitanywe n'ubwicanyi bwo muri kahise birakora ku bantu cyane munsigura Alexi nibigira atanga hari mwijanye nuko abantu benshi bataronse akaryo ko guhamba babo canke ngo babaririre amabi yabaye mu kino gihugu abantu benshi ntibashoboye kugandarira ababo ntibashoboye no guhamba ababo ntibaronse n'akanya ko kuririra ababo nico gituma mubona rero iyo babonye abantu ibisigarira by'abantu bariko barazura biba bishasha kuri bo bakarekura amarangamutima bakarekura ibigumbagumba kuko ariho kanyama baba baronse yo kubona ababo umugabo bakababona mu buryo butabereye bakababona mu buryo atari bwiza baramaze kuba ibisigarira nicyo gituma mubona bagira amarangamutima nk'uko ariho bikiba mu gihe ariko haraba igikorwa cyo kuzura bahitanywe n'intureka zo muri kahise abantu ngo baragaragaza umubabaro ugutandukanye umuhinga Alex nibigira yerekana ko mu gihe hari umuntu abonye ibimenyetso bidafudika vy'uwiwe yishwe agatabwa mu kinogo ashobora kujugumira canke akerekana ibimenyetso by’umwiheburo ubwa mbere abantu barerekana by'ukuri yuko bababaye cyane hariho n'abagwa bwarumye kubera ibintu baba babonye igihe bariko barazura abantu ku ruvubu baravuze by'ukuri yuko hari ibimenyetso bidafudika hariyo nk'amarangi y'impuzu usanga adafudika ugasanga ibintu umuntu yari yambaye arabimenye kenshi rero ibyo bimenyetso bidafudika umuntu abibonye acagwa bwarumye akajugumira akabirinda ugumba akazazanigwa ntamenye ibiriko biraba hariho n'abatemba by'ukuri bagata n'ubwenge kubera ibyo. babonye abandi bakarira abandi bakifata mu mutwe ikimenyetso cy'umwiheburo naho baciye imyaka myinshi ibyo byarabaye n'iyihe migwi ibangamiwe no gukorwa ko mu gihe cyo kuzura ibisigarira Alexi Nibigira umuhinga w'inyifato n'imibano adondagura ababikoze ababikorewe ababyumvise n'abandi umuntu wese yabuze n'uwakoze icyaha umuntu yabaye icabona cy'ibyabaye y'amabi yakozwe abo bose barashobora gukorwako ni ukuvuga ababikoze ababikorewe ababibonye ababyumvise abagiye barabihanuranwa nk'urunganwe bose birabakora ko kuko ntaho bija biba bibutswe mu mutwe gusa biba bibitswe nabi iyo habaye ikintu kibibibutsa baca babibamwe nk'uko biko biraba kuko ntaho biba vyararoye biba biri mu mutwe biba bibitswe nabi akahise rero ntaho karoye ntikibagirwa kaba kabitswe nabi nico gituma ubona rero baca berekana ububabare nko mabwenge kuko baba babonye ibyo bisigarira by'abantu none n'izihe ngaruka zo gukorwa ko mu bikorwa byo kuzura ibisigarira by'abapfuye mu rwego rwa mu burundi isango ni muri bucana ayandi y'ubutungane bunywanisha izo kurikira Erinibere nibigira n'umutumire wawe murakenuye ariko mbere yo kutuzera no makuru ndebutse ko abanyagihugu baba ku mabarabara amwe amwe mu makarti ya Sanzu ya Nagasanda mu gisagara ca Ruyigi bidogeresha hamwe regidezo ko litabegereza umyaga nkuba ngo bashobore gusaba kurahurirwa muri abo muri abo bidoga abenshi baba ku mabarabara ashinze ko amapoto haraheze imyaka ine ariko bakaba atansinga zirashirwa ko gushika ubu iyi nkuru tukaza tuzaza kuigaruka ko ku makuru yacu yo hanyuma reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yateze nshimire François Kimana yadufashije mu gabwe ivyuma nshimire kandi Francine niho kubgayo yarahagariye mugira umutaga mwiza